Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. El col·lectiu d'indignats de Tiana continua donant forma a tots els continguts i accions que volen realitzar per tal de plantejar un debat obert a tots els tianencs i tianenques i on totes les opinions puguin tenir cabuda. Sobre la concentració dels indignats d'aquest dimecres davant el Parlament, el col·lectiu de Tiana no estava representat en si mateix en aquesta protesta, tot i que alguns indignats tianencs s'hi ho van fer a títol personal. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. El col·lectiu d'indinets de Tiana continua realitzant les seves assemblees a la plaça de la Vila per tal de configurar una sèrie de debats que donin continuïtat a les seves reivindicacions més enllà d'accions puntuals. Alguns dels indinets de Tiana van participar a títol personal a la concentració d'aquest dimecres davant el Parlament. El tianenc Albert Ferrer coordina dos projectes que han obtingut recentment una subvenció dels pressupostos que el consistori destina a desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Un dels projectes té com a objectiu la construcció d'horts familiars destinats a famílies afectades per la malaltia de la lepra a l'Índia. L'altre projecte treballa per la integració de joves en situació d'exclusió social a Honduras. Les proves de selectivitat que s'estan duent a terme aquesta setmana han congregat més de 25.000 estudiants catalans a les proves d'accés a la universitat. Amb les novetats que es presenten enguany, alguns dels 27 alumnes de l'Institut Talassa de Montgat que participen en aquesta prova poden trobar més competència que en la resta d'anys anteriors. Diversos integrants del grup d'astronomia de Tiana es van reunir ahir al vespre a l'observatori per captar imatges de l'eclipsi de lluna que també es va poder observar a simple vista des de tot el municipi. Aquest dijous s'inaugura una exposició fotogràfica de José Antonio Sancho, que té com a títol Cavernarios. La mostra que realitza la sala d'exposicions del Casal de Tiana és una proposta que convida a la reflexió a través d'imatges de portes i finestres tapiades, façanes erosionades i grafitis a les parets. Tiana, primera hora. Notícies. El col·lectiu d'indignats de Tiana continua realitzant les seves assemblees a la plaça de la Vila per tal de configurar una sèrie de debats que donin continuïtat a les seves reivindicacions més enllà d'accions puntuals com va ser la que van realitzar el dia de la Constitució del nou Ajuntament. En aquest sentit, els indignats han desenvolupat una sèrie de propostes que hores d'ara es tracten en una comissió de continguts. Alguna de les temàtiques que han estat treballant fan referència a àmbits com la banca ètica, l'endeutament, els sous i també aspectes relacionats amb l'economia general. L'integrant dels indemnats de Tiana, per Esteve, ha afirmat que un dels objectius és plantejar un debat obert a tots els tianencs i tianenques on totes les opinions puguin tenir cabuda. La idea una mica és aquesta, és una, anar, construint, anar construint un missatge, un contingut, i també no preocupar-nos tant per tenir un missatge en dos dies i tenir unes grans consignes, i sinó més aviat a obrir debat, fer que la gent estigui implicada en, la, en opinar en de, de política i, i, i a criticar-la o, o, o apoyar-la segons consideri, i a fer que això no sigui un, una gestió, una opinió, una preocupació de quatre, sinó que sigui de tots, perquè ens afecta a tots preocupa molt és deixar clar que l'Assemblea Tiana, com a mínim, està oberta a totes les opinions, qualsevols quines siguin, perquè la idea és reflexar les preocupacions de la societat i que el poder és, de les, és, és del poble. Respecte a la concentració dels indignats d'aquest dimecres davant el Parlament, Esteve ha comentat que el col·lectiu no estava representat en si mateix en aquesta protesta, tot i que alguns indignats tianencs s'hi ho van fer a títol personal. Per Esteve ens explica com s'ha debatut aquesta actuació des de l'Assemblea de Tiana tothom vol evitar els conflictes i la violència, però sí que és cert que hi ha gent que té l'opinió doncs, de que, per exemple, bloquejar els polítics era una bona idea i hi ha gent que opina que no. que hi ha gent que opina que és bo a una sèrie de consignes, com per exemple pues, eh, no acceptar la gestió privada dins de la cosa pública, però eh, hi havia acord en el principal, que és no, no, no ens agrada la manera com 72 lleis, o no sé quantes són, s'estan aprovant de cop en un matí i sense haver-se explicat, sense haver eh, fet una cohesió social. Pel que fa a l'activitat normal de les assemblees, s'han previst dues a la setmana, concretament els dijous i diumenges, tot i que amb caràcter excepcional, les pròximes es faran el dissabte i dimecres per evitar l'impacte que pot tenir la festivitat de Sant Joan. El tianenc Albert Ferrer coordina dos projectes que han obtingut recentment una subvenció dels pressupostos que el consistori destina a desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Un dels projectes té com a objectiu la construcció d'horts familiars per la millora de la seguretat alimentària de les famílies afectades per la malaltia de la lepra a una comunitat a Bangalore, a l'Índia. Aquesta és per segona... Aquestes persones, segons ha comentat Ferrer, han estat apartades per les autoritats només pel fet d'haver contret la lepra, a més de trobar-se sense casa ni recursos. No obstant, el que més preocupa Albert Ferrer són els problemes que tenen aquestes persones per alimentar-se. És per això que aposten per la construcció d'uns horts a la zona. De quina manera no podem eh, intentar eh, recolzar-los? Doncs que facin hort, tenir un hort que ells puguin cultivar els seus propis menjars, que puguin eh, tenir alimentació eh, i també una miqueta d'informació a nivell alimentari i a la vegada si tinguessin una miqueta excedent el poguessin vendre, amb el qual podem tenir recursos també per seguir vivint. No? Vull dir, és tan senzillet i penso com molt efectiu. És assistencial, però tal com està el pati penso que, que està, és una molt bona idea. Amb aquest projecte, l'objectiu és poder alimentar més de 200 famílies, el que podria representar una xifra total d'entre 400 i 500 persones. D'altra banda, Albert Ferrer també gestiona el projecte Casa Domingo Honduras. Des d'aquest es treballa per la integració de joves en situació al carrer a Honduras i l'objectiu és millorar les condicions de vida dels nois i noies en situació d'exclusió social a Monterrey, Tegucigalpa. Aquests joves també viuen en un món envoltat de droga i amb una inseguretat permanent. Alhora, segons indica Ferrer, és una recompensa quan aquests nois i noies aconsegueixen abandonar aquesta situació. Ens ho explica el propi Ferrer. Si els podem recolzar una miqueta, els podem donar petites coses, suports, més que res suport, no és una qüestió econòmica, sinó de suport i d'autoestima, no? pensa que són nens que durant el dia bueno, estan col·locats i per la nit no poden estar col·locats perquè si no els els roben, a més a més els roben i els, els atropella, bueno, la policia, bueno, és una cosa bastant heavy. Aleshores, hosti, quan ves una persona que aconsegueix sortir d'aquest cercle viciós que la majoria no poden sortir, mm, hosti, és, és fantàstic. Altres problemes que es troben els nois i noies d'aquesta zona és que sembla que no existeixin, ja que no estan censats i a moltes ocasions han estat abandonats sense que ningú tingui cura d'ells. Tiana Primera Hora Les proves de selectivitat que s'estan duent a terme aquesta setmana han congregat més de 25.000 estudiants catalans a les proves d'accés a la universitat. Amb les novetats que es presenten enguany, algun dels 27 alumnes de l'Institut Talassà de Montgat que participen en aquesta prova poden trobar més competència que en la resta d'anys anteriors. Això ha estat com a conseqüència del canvi que s'ha introduït des de l'estat espanyol amb la possibilitat que els estudiants que han cursat cicles formatius de gran superior, l'FP, puguin concórrer a la fase específica de la selectivitat. Aquesta part de la prova és la que permet millorar la qualificació de la fase comuna i obligatòria. En aquest sentit, algun dels sectors de l'educació han apuntat que aquest canvi posarà les coses més difícils als alumnes que provinguin del batxillerat. Des de l'Institut de l'ASA, el cap d'estudis adjunt i coordinador de batxillerat, Marc Julià, ha comentat que encara és d'hora per treure conclusions. Cada canvi d'aquests que es fa suposo que és, és un per millorar una situació eh, on algú ja ha sortit perjudicat abans. Per tant, eh, sí que és veritat, diguéssim, que des de la part de, de, de, diguéssim, de jo com a coordinador de batxillerat i, diguéssim, com a representant del, diguéssim, del cos dels meus alumnes, alumnes que es presenten com a alumnes de batxillerat, doncs sí que sembla doncs, que aquesta vegada doncs, eh, eh, diguéssim que en sortien perjudicats ells, però també potser s'ha de pensar doncs, que potser fins ara eh, la normativa doncs, tampoc estava correcta, per això s'han fet els canvis i eh, les coses s'estan ajustant. Jo deixaria una mica tot una mica el, en l'aire, veient un, deixem una mica de temps, veurem veurem com ha resultat, farem balanç i si s'ha d'anar afinant, perquè sempre hem de pensar això, que la cosa és, suposo que és per millorar, pel que fa a la primera de les proves, Julià ha comentat que alguns alumnes de l'institut estaven força nerviosos després de comprovar que enguany les proves a l'Estat havien estat més dures. No obstant, la prova de castellà que han plantejat des del Departament d'Educació sembla que ha estat relativament assequible. Sobre les possibilitats dels alumnes de l'Institut Talassa, Julià es mostra optimista per les ganes i voluntats que han demostrat els estudiants, tot i que els resultats sempre són complicats de predir. Predir coses d'aquestes costa, però sí que és veritat que aquest any doncs, eh, ens sembla doncs, que dels 56 alumnes que tenim de batxillerat, aquí amb mi presentant-se avui en tinc a 27, és a dir, són nanos que, que són bueno, una mica més de la meitat, però vull dir, n'hem deixat uns quants eh, enrere, que han triat que no volien passar les proves, que es dedicaven a altres camins, i en tot cas els que estan aquí estan eh, decidits, estan convençuts i en tot cas estan preparats i a veure doncs, que, com surten, però ganes i voluntat hi és. Sobre la necessitat de realitzar una prova d'accés a la universitat d'aquestes característiques, Marc Julià ha indicat que es pot qüestionar més aviat la forma i no tant el fons, en el sentit que una prova és necessària però potser hauria de canviar el pes que té i la manera tan concentrada de realitzar-la en només pocs dies. Les proves d'aquest any es distribueixen al llarg de tres jornades. En la del dimecres, el gruix dels estudiants que es presenten a la selectivitat s'enfronten als exàmens de llengua i literatura catalanes i castellanes, dijous a reserva per les altres tres matèries obligatòries, història història, filosofia i llengua estrangera. L'última de les jornades es dedica a les matèries de modalitat escollides al batxillerat. El resultat de les proves se sabran a partir del 30 de juny. Diversos integrants del grup d'astronomia de Tiana es van reunir ahir al vespre a l'observatori per captar imatges de l'eclipsi de lluna que també es va poder observar a simple vista des de tot el municipi. Els membres de l'entitat tianenca volien capturar aquest fenomen astronòmic per la raresa del color que va assolir la Lluna, i és que els rejos del Sol reflectats a l'atmosfera terrestre van incidir i il·luminar la superfície lunar, el qual va fer que el satèl·lit es veiés amb tonalitats vermelloses des de la Terra. El president del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal, ha explicat què és el que faran amb les captures d'imatges que van prendre ahir a la nit. Després ho presentem a, eh, en futures exposicions que puguem fer de fotografies o en, en xerrades o conferències que puguem fer eh, del grup o fins i tot en les explicacions que es fan prèvies a totes les observacions públiques que fem al llarg de l'any. D'eclipsis lunars se'n produeixen un nombre elevat al llarg dels anys. És per això que des de l'entitat tianenca es va decidir no obrir l'observatori al públic general per poder observar el fenomen. Tot i així, sí que és voluntat del grup posar en coneixement de tot el poble la tasca d'investigació i de recopilació de dades que fan de manera continuada. Contínuament estem prenent imatges de diferents fenòmens. Eh? Ara mateix, per exemple, hi ha, hi ha alguns projectes engegats un d'ells és el, el Lunar 100, que es tracta de captar imatges de la Lluna, eh, de, de trets eh, característics de la Lluna, en diferents moments de, la, de les seves fases, és a dir, en, en diferents condicions d'il·luminació, per tal que es vegi bé el relleu. Eh, és tot, un, tot una tasca d'observació i de presa d'imatges que a posterioritat doncs, s'analitzen doncs, i s'estudien. L'Observatori Astronòmic Nacional ha recordat que cada any es produeixen entre 4 i 7 eclipsis, incloent els de Sol i els de Lluna, i que normalment solen anar acompanyats, de manera que un es produeix transcorregut mig cicle lunar després que l'altre. Durant aquest any hi haurà dos eclipsis lunars total, el d'ahir dimecres i el del proper 10 de desembre. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dijous s'inaugura una exposició fotogràfica de José Antonio Sancho que té com a títol Cavernarios. La mostra que es realitza a la sala d'exposicions del Casal de Tiana és una proposta que convida a la reflexió a través d'imatges de portes i finestres tapiades, façanes erosionades i grafitis a les parets, entre d'altres temes. En aquest sentit, José Antonio Sancho ens ha donat més detalls de les interaccions d'aquesta mostra. Aquí lo que he querido ha sido centrar la imagen en puertas y ventanas tapiadas, que por una parte me parece como muy metafórico el, hecho de que una construcción que está hecha para pasar de un espacio a otro eh, esté tapiado, ¿no? que cierre el paso. Entonces, eh, no sé, plásticamente me parecía muy interesante, luego me parecía también muy interesante a nivel simbólico, digamos que, luego hay grafitis, hay pequeñas, eh, pequeños signos que un poco asemejan a las cavernas, ¿no? que, que eran las pinturas rupestres ¿no? ahora contemporáneas de hoy. ¿no? José Antonio Sancho, nascut a Barcelona el mes d'abril de 1952, ha estat autodidacta i treballador en el sector de la metal·lúrgica, el tèxtil i el sanitari. Des de molt jove s'ha interessat per la pintura i posteriorment per la fotografia. Al juliol de 1979 va dedicar-s'hi professionalment a la fotografia. Els seus mestres han estat fotògrafs tan destacats com Matt Ray, Arnold Newman, Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith o Richard Avedon, entre d'altres sobre de com va sorgir la idea de realitzar aquesta sèrie de fotografies que recullen a l'exposició de Cavernarios, Sancho ens dona més detalls. Fé a pensar sobre el tema este de les puertas i un dia, bueno, no sé, en Badalona vi una puerta blanca, pintado de blanco, tapiado, y luego había como un signo como de una raíz cuadrada arriba y eh, que en negro y no se me impactó bastante, ¿no? Y empecé a hacer fotografías de esto, luego veía puertas tapiadas por todas partes y no sé, hay como unas 500 fotografías que he hecho a lo largo de tres años, ¿no? Empezó en el 2006, en pleno auge inmobiliario también, también podía, volviendo al terreno social, podía aventurarse de que pasaba algo, ¿no? Tanta puerta tapiada, ¿no? L'obra de Sancho és extensa i ha treballat en diversos registres fotogràfics com ha estat en l'àmbit de la moda, la indústria, el retrat, el reportatge o la publicitat. Altres exposicions que ha realitzat anteriorment José Antonio Sancho han estat dedicades a llegendes del rock and roll com Lou Reed, Bob Dylan o David Bowie. En la vessant més social, Sancho ha realitzat el retrat de paratges i de les condicions de vida de persones desafavorides tant en zones d'Orient Mitjà com en societats com la nostra. La mostra fotogràfica que s'inaugura aquest dijous es pot visitar a la sala d'exposicions del Casal de Tiana totes les tardes de la setmana de 5 a 9 del vespre i els caps de setmana també pel matí de 10 a 2 del migdia. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Continuem avui amb una situació meteorològica força tranquil·la, de tota manera amb la presència d'alguns núvols alts i mitjans que no han de ser pas importants i no ens han de portar cap canvi de temps a les properes hores. L'única cosa que tindrem és cap a la zona del Pirineu algunes tempestes localment fortes, especialment al Pirineu Lleidatà i aquí aquests intervals de núvols que a estones poden arribar a tapar el cel, sobretot al llarg d'aquesta tarda, tot i que no esperem que arribin a deixar precipitacions. Els vents avui continuaran fluixos aquí a la costa del Maresme, com a molt lleugerament moderats, de Garbí del sud-oest, entre el sud i el sud-oest durant les hores centrals del dia. La situació marítima s'alterarà una mica amb marjol i petites àrees de maró aquesta tarda a tota la costa de la comarca. Les temperatures continuaran realment força càlides. Poden baixar una miqueta aquesta pròxima nit, però serà un descens poc important. De cara demà, de fet, continuarem parlant de temps estable, d'ambient assolellat i de temperatures, per tant, càlides. Els vents seran fluixos novament, la situació marítima tranquil·la a tota la costa, la comarca en petites àrees de mar de fons a primeres hores del matí. Pel que fa a la previsió, de cara demà passat, dissabte i també diumenge, s'espera que, en conjunt, a grans trets, continuem parlant d'un temps tranquil, d'un temps assolellat i de temperatures que podran pujar més al llarg del cap de setmana. Dissabte pujaran en relació a les de divendres i diumenge respecte a les de dissabte també seran una mica més elevades. De 6 a 10 del matí, Tiana Primera Hora. L'entrevista. I continuem parlant de l'exposició titulada Cavernarios, que podem veure a la sala d'exposicions Casa de la Punxa del Casal des d'aquest dijous i fins al proper 1 de juliol. Una mostra a través de la qual el fotògraf José Antonio Sancho ens convida a la reflexió amb imatges de portes i finestres tapiades, façanes erosionades o grafitis a les parets. La idea és fer-nos pensar que sempre estem entre les cavernes i els estels. Però per conèixer el contingut d'aquesta reflexió, avui hem convidat a l'estudi de Radio Tiana el mateix José Antonio Sancho. Molt bon dia. Oh, eh, bon dia. Doncs eh, explica'ns una mica mm, això, el concepte que ha motivat aquesta exposició que podem veure ja aquí, Tiana. Sí, bueno, que aquest, bueno, esta exposició un poco nace de... Eh, sí, un poco del entorno en el que bueno en el que crecí digamos que era una zona industrial por, por, por Polo Nuevo y entonces eh, siempre bueno no sé tiene eh, tiene un aspecto como bastante pictórico al menos para mí no la erosión y, todo este tipo de, de, <clears throat> aspectos del paisaje urbano. ¿no? Aquí lo que he querido ha sido sintetizarlo, digamos, en, que eh, en, centrar la imagen en puertas y ventanas tapiadas, que por una parte me parece como muy metafórico el, el hecho de que un, <clears throat> una construcción que está hecha para pasar de un espacio a otro, este tapiado, ¿no? que cierre el paso. Entonces, eh, no sé, plásticamente me parecía muy interesante, luego me parecía también muy interesante a nivel simbólico, digamos que, luego hay grafitis, hay pequeñas, eh, pequeños signos que un poco asemejan a las cavernas, ¿no? que, que eran las pinturas rupestres, ¿no? ahora contemporáneas de hoy, ¿no? Y luego, por otra parte, también me interesaba mucho el tema social que encerraba eso, ¿no? Porque me refiero, bueno, no se habla del hábitat, el hecho de, negar el acceso, bueno, no sé, trata del tema ocupa, trata de especulación urbanística, trata de un montón de temas sintetizados en, en unas obras que, que un poco, eh, luego como obras, poco tienen que ver con eso, ¿no? Eso es un poco lo que se puede leer, ¿no? Pero más de eso està un poco la obra plàstica d'aquestes fotografies. Entrem una mica, si et sembla, en aquest significat, com deia, social, perquè és veritat que quan veiem actualment una porta tapiada, pensem en els ocupes, no? Perquè sí, sí, pensem en la sí, finalitat sí, d'aquesta porta tapiada, és a dir, més enllà de les cavernes, que ara en parlarem d'això, de, de tota aquesta simbologia, mm. sí que és veritat que hi ha tota aquesta plasmació social d'aquest fenomen de tapiar portes perquè no arribi y i ocupi un habitatge privada, no? Sí, sí. Claro, bueno, esto que uno bueno se puede situar no es cuestión de juzgar nada, ¿no? Pero un poco habla, digamos, de del concepto que tenemos también de la propiedad y tal, ¿no? Hay, no sé, hay títulos de algunas fotografías que se llaman encerrados fuera, ¿no? Que no se sabe, no sé quién está en la calle, pues está un poco encerrado en la calle también, ¿no? Entonces, no sé, en este momento social también que nos está tocando vivir, pues creo que hay que replantearse como bastantes cosas. No estoy a favor del tema ocupa ni en contra tampoco, ¿no? Que pienso que todo que es legítimo, cada uno puede reivindicar sus, sus necesidades, ¿no? Pero al margen de todo eso, bueno, queda plasmado en las fotografías, ¿no? És a dir, que si més no, una qüestió important de l'exposició és això, l'objectiu de fer-nos pensar, no? de, de motivar-nos sí. a, a reflexionar sobre tota aquesta temàtica important social, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, es una parte, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta eh, en el arte, digamos, que, que te mueva bastantes cosas y en bastantes esferas, ¿no? Entonces sí, eso sería un poco lo más evidente, digamos que se ven en las fotografías, pero luego lo un poco menos evidente son esos símbolos que hay o signos o, firmas que alguien hace ahí espontáneamente, que alguien a lo mejor sabe descifrarlos, ¿no? y eh, plásticamente es interesante. Luego también las fotografías estas están hechas sobre papel acuarela, sobre papel guarro, este el papel que es de una empresa catalana, ahora me parece que se la ha quedado Canson, ¿no? Mm. Pero era el papel, eh, no sé, de dibujo por excelencia, digamos, durante muchísimos años, ¿no? Entonces están hechas sobre ese papel, luego las texturas eh, de los cementos, el ladrillo, las rejas y todo eso, que, con ese papel eh, se asemeja mucho a, lo que yo veía, digamos, cuando, iba paseando con la cámara y tomaba estas fotografías, ¿no? Es que una cosa tan complicada que es pasar la textura a la fotografía, era un objetivo. Sí, sí, bueno, no era un objetivo porque, bueno, a veces eh, todo es como bastante fortuito, ¿no? Pero bueno, lo probé y vi que, bueno, daba unos resultados que si vais a ver la exposición eh, lo podréis comprobar, ¿no? que cuadra muy bien el si el material donde está impreso con, con el motivo que està fotografiat. No? Sí, més no, també és molt curiós no? que, que un art com és la fotografia de les més noves, perquè recordem que la fotografia va venir a substituir la pintura, no? Sí, eh? sí més doncs, o menys, sí. sí, doncs, sí que un art tan nova eh, retornis a les cavernes, no? l'art de les cavernes bueno. a, amb els grafitis, no? <laughs> bueno, no, això de les cavernes ja no és els grafitis, no? és que em sembla que una mica estem també a això de les cavernes ara mateix tots nosaltres, no? I, o sí, sigui que eh, tot tornem a l'origen, no?, una mica? Sí, bueno, estem al, a l'origen, no? Mm, jo penso, no sé, que, que bueno, en esta època estamos eh, de todo, ¿no? En, que en el planeta, ¿no? Estamos eh, el Homo sapiens, el Homo erectus, el neardental, eh, el cromañón, eh, seguimos un poco ahí, ¿no? No sé, este tipo de, de fotografía tiene que ver un poco también con una forma, digamos, de pensar, ¿no? Que piensas que, que en las cosas, no sé si las miras detenidamente, pues puedes descubrir muchas cosas sobre, sobre el mundo real, ¿no? i aquesta manera de mirar el món suposo que també té a veure una mica això que deies on, on tu has crescut o t'has eh, desenvolupat com a artista, sí. que és Poble Nou, però també en la teva professió, no? perquè em sembla que també has estat relacionat amb la metal·lúrgia, és a dir, treballs molt manuals, no? molt amb les mans. Sí, bueno, me, eh, trabajaba como oficinista, pero bueno, he trabajado en empresas industriales, luego que, como fotógrafo he, hecho, he trabajado durante 25 años en prensa, Ahora mismo estoy haciendo una exposición en la Plaza Real, en una galería que se llama Selva, que bueno, se llama Barcelona Canalla y Sublime, y entonces ahí he mezclado también como una dualidad, ¿no? Parecido a lo de esto de los cavernarios, las fotografías que se podran ver aquí en, en Tiana, no? bueno, que podréis ver esta tarde, No? Uh -huh. És a dir, que sí que dins de la personalitat artística de fotògraf està també això de, de vehicular, no? de, de, de posar una mica, d'ensenyar la poteta de què podem començar a reflexionar sobre el nostre entorn i tenir una mirada particular no? de, del que veiem. Mira, pot sonar normal i tòpic una porta tapiada, pero la puse en una fotografía. Sí, sí. No, además es curioso, ¿no? Porque, bueno, esta serie nació de una fotografía que hice en el desierto, en Marruecos, que había una portería de fútbol, que eran tres, tres palos allá cruzados, atados no sé cómo. Y entonces, bueno, quedaba, bueno, era si era esa portería en medio de la nada, que al final se veían unas dunas. Eh, y bueno, la verdad es que parecía un poco Stargate, ¿no? O sea, de esto de una puerta que podías pasar a otra dimensión. Bueno, ya era una de otra dimensión el propio espacio, ¿no? Que, que se estaba allá, ¿no? Porque es cierto, no sé, es fantástico. Bueno, a mí eh, me, apasiona. ¿no? Pues es la que no se puede poner puertas al campo, ¿no? Es, sí, sí, claro, <laughs> es una portería, pero era algo abierto, ¿no? Que era algo como simbólico, como un dibujo en el paisaje, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, empecé a pensar sobre el tema este de las puertas y un día, bueno, no sé, en Badalona vi una puerta blanca, pintado de blanco, tapiado, y luego había como un signo como de una raíz cuadrada arriba, y eh, que en negro, y no se me impactó bastante, ¿no? Y empecé a hacer fotografías de esto, luego veía puertas tapiadas por todas partes y no sé, hay como unas 500 fotografías que he hecho a lo largo de tres años, ¿no? Esta se empezó en el 2006, en pleno auge inmobiliario también. También podía, volviendo al terreno social, podía aventurarse de que pasaba algo, ¿no? Tanta puerta tapiada, ¿no? Tanto solar cerrado que bueno, aquí es, donde estamos ahora, ¿no? O sea, no es cuestión de una premonición, però algo se dejaba entrever esas fotos en el 2006, no? I si una funció tenen els fotògrafs, teniu els fotògrafs, és precisament mm -hmm. això, no? De, de deixar testimoni del que està passant i, i és veritat que a, a vegades quan anem a l'arxiu doncs ens podem anar, a adonar no? que potser no prestàvem atenció a les coses que havien de prestar atenció, no? Visualment. Sí, bueno, és que és normal, ¿no? Si jo penso que qualquera se cuelga una càmera al hombro i empieza a caminar y dejarse sorprender con lo que le puede sorprender por en ese tránsito y tal y todo el mundo pienso que podría hacer fotos maravillosas si sabe sintetizar eh, lo que está viendo no o se deja arrastrar por lo que le rodea no claro lo que vamos muy atareados todo el mundo trabajando tal y a veces no no podemos, eh, no tenemos tiempo de prestar atención a lo que nos rodea, no? Però sí que és veritat que els fotògrafs professionals també teniu una visió particular, no? Tots tenim sí. una càmera de fotos avui en dia i podem anar fent fotos del que ens envolta, mm -hmm. però també està la cosa de fixar-te en aquella porta, fixar-te en aquell grafiti sí. o fixar-te amb allò que tens més petit, no?, al voltant. Sí, és la intenció, no? Però de todas formas yo pienso que esto de, de la percepción, digamos, si, claro, la mirada es una de de las percepciones no sé, más eh, acusadas ahora, bueno, que, más se utilice y tal, para publicidad, para lo que sea, ¿no? Creo que cada uno tiene una propia, ¿no? Incluso, no sé, haciendo fotografías técnicas, que también, bueno, que me he dedicado a publicidad durante 30, bueno, durante 30 años es que he hecho prácticamente de casi todo tipo de fotografía, ¿no? Entonces pienso que cada uno tiene, es un poco como las, las huellas dactilares, ¿no? Cada uno tiene una percepción eh, que creemos que lo que ve el otro es lo que vemos nosotros, pero no, no es así, ¿no? Que solo demuestra, no sé, cuando nos sorprende cosas que, que no sé, que hemos estado delante de ellas continuamente y viene otra persona, lo fotografía y, y, lo percibe de otra manera y lo fotografía de otra manera. Y se que ¿no? valor, no? no tiene el valor que tiene, ¿no? Que es esa diferencia que tenemos. Para mí el valor es ese, ¿no? La diferencia de, de que seamos conscientes de que todos no percibimos todo igual, ¿no? Y bueno, comentaba esto de la fotografía técnica, ¿no? que, lo le he introducido, porque bueno, hacía fotografía técnica y, y, bueno, con un ojo veo un poco más magenta que con el otro. Entonces, imagínate, por ejemplo, con los tuyos, ¿no? o sea, o con los del señor de enfrente. O, o sí, sea, que tenemos una, sí, una un... realidad muy diferente. Sí, bueno, a lo mejor no es muy diferente, son pequeños matices, pero son suficientes para marcar esa diferencia, ¿no? Las huellas tampoco son muy diferentes de unas a otras, pero no hay ninguna igual, ¿no? O más interesante, ¿no? Que... Sí, sí, no, te puede llevar a, <laughs> <laughs> a un montón de cosas. Esto, però és interessant veure això, no? Que no hi ha una única realitat o que... No, no, para nada. Para tots nada. vivim en el nostre món, no? D'alguna sí, sí, manera. Sí, sí, això mateix, sí. y a veces eh, condicionado por lo que queremos ver, ¿no? Ya. porque hay cosas que son muy evidentes si no las queremos ver también. Uh -huh. Bueno. Dius que has estat 30 anys dedicant a la fotografia sí. de tot tipus, tècnica, professional i de tot tipus, eh, però aquí, doncs, una mica en el, a, a l'hora de presentar l'exposició apareixen nom dels grans mestres de la fotografia doncs, que sembla que t'han influït, doncs, com sí. pugui ser Man Ray, doncs, Arnold Newman i Enrique Cartier-Bresson, és a dir, els grans noms de la fotografia són els sí. que t'han anat marcant, no? Sí, bueno, és que soy, bueno, es eh, que yo creo que nadie lo es, ¿no? Porque de algún sitio aprendes, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo no fui a ninguna escuela de fotografía, eh, todo un poco fortuitamente, conocí un, amigo que sabía mucho más que yo, me enseñó, bueno, yo ya revelaba negativos y tal, ¿no? Pero me enseñó otros materiales, tipos de películas, reveladores. Y eh, luego también eh, te fijas, digamos, en las fotografías que te conmueven, ¿no? miras a los maestros, ¿no? Bueno, los maestros estos, ¿no? El Arnold Newman, sus retratos me gustaban mucho. Tiene uno del de Stravinsky, fantástico. He hecho mucho retrato también, ¿no? Eh, no sé, el, Irving Penn también, digamos que tenía ahí unos bodegones, unas fotografías de gente africana muy, muy interesantes. Y, bueno, no sé, va, te vas, eh, te vas un poco empapando de este tipo de cosas, ¿no? Y en, en, definitiva, mi ambición siempre ha sido el decir, bueno, haces una fotografía y que la puedas poner al lado de uno de estos, ¿no? <laughs> que la cueles en un libro y a lo mejor pueda pasar desapercibida, ¿no? Con las diferencias ¿no? Que, que, cada uno tiene, ¿no? Pero me refiero que siempre he sido muy exigente en cuanto a la calidad i, a, y no sé, y a rigor de, de trabajar, no? Doncs bé, com dèiem, avui mateix és quan s'inaugura aquesta exposició titulada Cavernarios i es podrà veure a la sala d'exposicions Casa de la Punxà del Casal de Tiana fins al proper 1 de juliol. És aquesta la data correcta, sí, sí, no? Sí, Estarem això. aquestes setmanetes, aquests dies, amb aquesta exposició de José Antonio Sancho. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que, bueno, ja continuarem allò expectants de les fotografies i de les eh, reflexions que ens surten amb aquestes eh, fotografies. Vale, pues muchísimas gracias. Que vagi bé. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.